Ime mu je Isus, on je ljubav očeba, on je pjesma nebeska. Ime mu je Isus, srca blaga i ponizna, za sa svijet otvorena. Katehete Katehete Katehete slušatelji, od srca vas pozdrav na početku današnje emisije Katehete. Današnju katehezu posvećujemo promišljanju o ulozi Blažene Djevice Marije u vjeri kršćana. S vama će biti urednik i voditelj Frazravko, a u režiji Antun. Obje kršćanske vjere pored svega što iz nje neminovno slijedi kao potvrda njezine autentičnosti, u biti nadilazi ljudski život i način na koji ga čovjek živi. Vjera uvijek svoj objekt ima u stvarnosti koja čovjeka nadilazi, koja mu je darovana. Zapravo, zato se i traži čin vjere, jer se radi o stvarnosti koja, iako objavljena, izmiče onim pojmovnim očima čovjeka, evo što svaki od nas i doživljava. Objekt vjere neminovno vezan je uz Boga i ono što je on o sebi i o svome odnosu prema čovjeku objavio. Tu se onda nekako krije i žarište teškoća oko određivanja uloge Blažene Djevice Marije u okviru onog objekta vjere što ga kršćanin usvaja kao vlastiti. Ta poteškoća je bila evo uvijek istaknuta kako na istoku, tako na zapadu u izražavanju vjere, kako nailazimo evo u mnogim e, promišljanjima i onome što je objavljeno vezano uz Marijinu ulogu u vjeri kršćana. Mariju nalazimo na početku, prisjetimo se riječi iz knjige Postanka Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvoga i roda njezina. On će ti satirati glavu, a ti ćeš mu vrebati petu. Dakle, na početku i na kraju objave. Prisjetimo se riječi iz knjige Otkrivenja i znamenje veliko pokaza se na nebu. Žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od 12 zvijezda. Dakle, nema sumnje da je Bog spasenje čovjeka mogao ostvariti na drugi način. Međutim, nepobitna je činjenica da se misa o jednom ljudskom biću, o jednoj ženi, poput zlatne niti provlači kroz svu povijest spasenja. Marija kao ljudsko biće nalazi svoje određeno mjesto u Božjem naumu da pridigne od grijeha oslobodi paloga čovjeka dakle njezina uloga i mjesto u ekonomiji spasenja shvatljiva je samo u tajni Božije tragalačke ljubavi prema čovjeku. Ona je kroz svu povijest spasenja bila i ostala znak i svjedočanstvo da se Bog ne miri s gubitkom čovjeka. Ona je već proročki označena u obećanju danom prvim roditeljima pošto su sagriješili o pobjedi nad zmijom. Dakle, Bog je stvorio čovjeka bez njega, ali ga bez njega nije htio otkupiti, kako nam kaže sveti Augustin. Stoga, kao da mu je trebalo jedno ljudsko biće koje će u susretu božanskoga i ljudskoga, nadnaravnoga i naravnoga, na neki način predstavljati osobu roda ljudskoga. U tom svjetlu shvatljivo je da je Marija bila odlikovana i velikom ulogom i velikim dostojanstvom i da je nadarena darovima koji su u skladu sa tako uzvišenom ulogom. Iako Marija ne pripada toj sferi, datost njezine velike uloge u događaju spasenja pomiva je samo u svjetlu vjere. Uloga koju je Bog odvijeka dodijelio Mariji u svom naumu spasenja, očitovala se kada je došla punina vremena i kada odasla Bog sina svoga koji od žene bi rođen. Istina, jedini i jednak je, odnosno jedan se među Boga i ljudi, čovjek Isus Krist. Marija je međutim s Kristom sjedinjena tijesnim i nerazriješivim vezom to tijesno sjedinjenje majke sa sinom u dijelu spasenja očituje se od časa Kristova djevičanskog začeća pa do njegove smrti. Mogli bismo i ovako reći od Nazareta pa do Kalvarije, iako skrovito, kao i cijeloj povijesti spasenja, prati ona svoga sina sudioništvom majke. Evo u kategorijama ljudskoga božanski nadnaravni dar spasitelja čovjeku i čovječanstvu biva dat po Mariji. Tako onda u tom kontekstu Marija je izvaredno sredstvo utjelovljenja. Po njoj je Bog postao čovjekom. Po njoj se ukorijenio u tijelo, u ljudsku vrstu, u ljudsku obitelj, u povijest, u pojam fizičkoga i tjelesnoga, obiteljskoga i društvenog sa svim napastima koje su neminovne. Tako je Marija poseban znak ove tajne. Ona svjedoči da utjelovljenje nije neka abstrakcija, nego življena stvarnost po kojoj se spasenje očituje ne toliko da je Bog sišao s neba, nego da je zašao nutrinu ljudske stvarnosti. Evo vidimo da Marijinim sudioništvom Isus sin Svevišnjega je pravi sin čovječi i on je tijelo kao i svaki čovjek. On je riječ tijelom postala, on je Marino, meso i krv, kako je volio isticati blagopokojni papa Ivan Pavao II. E, iako je sin svevišnjega, ipak narav njezine zadaće i njezinoga sudioništva u ostvarivanju spasenja koje traje, znači narav njezina sjedinjenja sa sinom očituje da se kod nje sve odnosi na Krista i sve zavisi od Krista, imajući njega pred očima. Bog Otac od vječnosti je izabrao za svetu majku, ispunio je darovima duha koje nijedan čovjek nije posjedovao. Marina uloga u Kristovom spasiteljskom dijelu plod je milosti kojom ju je Bog obdario – po toj milosti ona je od svih stvorenja najbliža Bogu i ona je najdirektnije uključena u ostvarenje dijela otkupljenja. Tako Marijina uloga u ostvarenju plana spasenja shvatljiva je samo u svjetlu vjere u Isusa Krista. Ovdje je shvatljiva svata ta očitost upravo te činjenice da bez Krista nema i ne može biti Marije. Njezina uloga bez Isusa, koga je Bog učinio gospodinom i Kristom, ostala bi želja bez ostvarenja. Marija bi bez Krista ostala samo žena kao i sve druge. Samo s Kristom i poradi Krista ona je blagoslovljena među ženama. Evo u svjetlu i stvarnosti Krista vidimo Marija je postala uzvišenija nego i koji stvor. Ona koja E, koju ljudska narav tako oplemeni da je njen stvoritelj, dakle, učinio tako da Marina veličina je u veličini dijela u kojem je ona sudjelovala. Marija u vjeri kršćanina. Iako je Marija ljudsko biće koje pripada ovozemaljskoj stvarnosti, jer je stvorena, ona je ipak na specifičan način prisutna u vjeri kršćanina. Ona istina ne pripada i ne može pripadati objektu vjere u strogom, na početku rečenom značenju toga pojma. Ona je, međutim, tako zašla u tajnu Isusa iz Nazareta da tu tajnu ne možemo premišljati i u njezinim ljudsko-božanskim dimenzijama upoznati, a da ne susretnemo Mariju. Na putu do Krista neizostavno susrećemo Mariju. Međutim, ne upoznajemo kao nešto slučajno u životu onoga komu poklanjamo čin vjere i predanja. Njezina prisutnost je aktivna prisutnost u Kristovom životu, a time i u činu vjere kojim kršćanin ispovjeda da je Isus gospodin. Marin život i sudioništvo u planu i ostvarenju spasenja moglo bi se nazvati hodočašćem vjere. Kao ljudsko biće, Marija je morala činom vjere prihvatiti i tajnu utjelovljenja Sina Božjega, koja je na direktan i poseban način zahvatila u njezin život budući da je stvorio kao ljudsku osobu, obdarenu razumom i slobodnom voljom, Bog ju nije mogao upotrijebiti u planu spasenja. No, nije potpuno pasivno oruđe u Božim rukama. Marija je u otkupiteljskom dijelu dala svoj aktivni i slobodni udio. Događaje s Isusom i oko Isusa prebirala je u srcu kako nam piše Luka evanđelis u svom evanđelju i njemu činom vjere i u njemu činom vjere otkrivala Mesiju. U tijesnom zajedništvu s Kristom prošla je školu vjere i vjernosti i tako do kraja zavrijedila naziv Blažena što povjerova. Marijin odnos prema Kristu nije samo majčinski, nego i prije svega vjernički – u tom duhu sveti Augustin kaže ovako, da je ona začela najprije u srcu, a onda u tijelu. Isti taj smisao daju i tumači u odnosu, dakle, prema Mariji, kada je Isus zove ženo, kako je zapisano u Ivanovom evanđelju. Marija je u Krista prva povjerovala, i prva svoj život stavila u službu riječi. Stoga ona nije samo milošću koje je besplatno i bez suradnje primila stvorenje najbliže Kristu, nego i milošću kojom je dala svoj udio u dijelu otkupljenja. Ona svoje mjesto i ulogu u vjeri kršćanina nalazi zato što je rodila Isusa koji je spasitelj svijeta, ali zbog toga jer je u času navještenja prihvatila riječ Božju, jer je povjerovala, jer je Bogu bila poslušna, jer je čuvala i prebirala u svome srcu i čitavog života je u dijelo provodila. Kao što je u povijest spasenja ušla milošću Božjom i vjerom, kojom je upravo na tu milost odgovorila, tako Marija milošću i vjerom ulazi u vjeru kršćanina. Njezin život vjere uz Isusa čovjeka pretvarao se u svjedočenje za Krista Boga. Upravo ova njezina svjedočanska uloga u odnosu na Krista tako se očito pokazala kod prvog Kristovoga čuda u Kani, Galilejskoj. Marija je dakle tu pokazala čvrstu vjeru. Izdržala je Isusovo pitanje ili ukor, ženo, šta imam s tobom. I s puno pouzdanja savjetuje što god vam rekne, učinite. Evo vidimo, vjera kojom ona pristupa svome sinu kao da je iznudila prvo čudo po kojem Krist objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi učenici. U zgodu Isusovoga prvoga čuda otkriva se i Marijina uloga u vjeri kršćanina, u vjeri svakog Kristovog učenika. Ona, kao jamac Kristova čovještva, pristutna je u hodu kršćanina do onoga trenutka kada po prvi put u njemu prepoznaje Boga. Kao što je bila sredstvo ujedinjenja božanskog i ljudskog u Isusu Kristu tako postaje sredstvo, majka vjere u njega. Rađajući Krista za brata po tijelu, po ljudskoj naravi svakome čovjeku Marija sudjeluje u rađanju od ozgor, po kojem se krštenici pritjelovljuju Isusu Kristu. Time se upravo zbiva ono mistično rađanje crkve u koje Marija sudjeluje stoga ju sabor naziva majkom crkve. Zašto? Jer je ljubavlju sudjelovala da se u crkvi rode vjernici, reći će sveti Augustin. Vidimo da ovo njezino majčinstvo je usko povezano sa njezinom svjedočanskom vjerom. Milošću od ozgor Marija je rodila Krista, a kršćanina rađa svjedočeći mu tu svoju vjeru kojom mu pomaže da i on činom vjere prihvati Krista. Vidimo to dvostruko majčinstvo nije neovisno jedno od drugoga. Zapravo jedno iz drugoga ishodi i u njemu nalazi svoj smisao. Ona pomaže da njezina djeca vjeri znači njezina sina po tijelu činom vjere prihvate kao jedinoga spasitelja i otkupitelja. U vjeri kršćanina ona je ponajprije e, po vlastitome primjeru ona koja pokazuje put do Krista, do punine vjere u njega. Stoga će papa Pio X reći – od Marije nema boljega učitelja i vođe u procesu upoznavanja Isusa Krista. Vidimo u njezinoj vjeri kršćanin nalazi svijetli primjer za svoju vjeru. U načinu njezina prijanjanja uz Krista kršćanin se nadahnjuje za življenje svoje vjere. Ona je primjer izručivanja vlastitoga života u ruke onoga komu je povjerovala. U Mariji kršanin prepoznaje ostvarenje ideala na koje je povjeri pozvan. Promatrajući nju, kršćanin otkriva Božju ljubav i dobrotu, te činom vjere uočava velika dijela i u vlastitom životu. Poštovani slušatelji, nastavljamo naše promišljanje u današnjoj katehezi koju posvećujemo temi Marija u vjeri kršćanina. Svoj plan o povijesti, čovje, povijesti spasenja, dakle o spasenju čovječanstva, Bog je objavio prvim ljudima kada su nedostojni Boga zbog grijeha istjerani iz raja zemaljskoga, kako čitamo na prvim stranicama Svetoga pisma u knjizi Postanka u trećem poglavlju. Bog je objavio da će sin žene satrti glavu zmije, to jest pobijediti đavla i skršiti njegovu moć, te tako osigurati pobjedu svu žene nad zlom, grijehom i sotonom. Biblijski izvještaj u trećem poglavlju knjige Postanka napisan je od pisaja Hvite negdje negdje koncem 10. stoljeća prije Krista. Zorno slikama i simbolima opisuje pisac stvarnost paloga čovjeka, čovjeka grešnika koji živi u Palestini, u nadi i vjeri da će ga Bog spasiti jer je sklopio save sa svojim izabranim narodom na Sinaju, te sebi stekao narod koji će ga slaviti zbog silnih dijela njegovih. On je taj narod izbavio iz egipatskog sužanjstva, uveo ga u zemlju obećanja i nastanio se usred svoga naroda, prvo u šatoru, a potom u hramu koji je na Sionu u Jeruzalemu. U centru svih tih starozavetnih išekivanja je Smesija, Boži pomazanik, spasitelj, koji će biti rođen od žene. On će kako proroci na vješi opet uspostaviti na zemlji Božje kraljevstvo. On će biti Davidov potomak. E, novi zavjet prepoznao je ispunjeniti proroštava u osobi Isusa Krista. I crkva to isto jasno uči kada nam u saborskoj konstituciji o Božje objavi veli ovako. Po toj nam je objavi dubina istine o Bogu i čovjekovu spasenju u punom svjetlu zasjala u Kristu koji je ujedno i posrednik i punina sve objave. Za nas je posebno evo važno zapaziti da se u proročkim navještajima Mesije Spasitelj uvijek spominje i njegova majka. Time se izražava i ljudsko sudjelovanje Mesijine majke u dijelu otkupljenja. Pa kao što se ti Pavo uči, da po prvom čovjeku Adamu uđe grijeh u svijet, a po novom čovjeku Kristo opravdanje, tako se može reći da po prvoj ženi Evi uđe grijeh u svijet jer je prva sagriješila, tako po Mariji, novoj Evi i opravdanje jer joj je povjerena uloga majke spasitelja. Papa Ivan Pavao II govoreći o ulozi blažene djevice Marije u poretku spasenja daje i naslov enciklici Majka Kupitelja, koja je uz Mesiju možemo tako reći sabirna točka cijele objave od početka. Krist Mesija jer je s Marijom središte cijeloga svetoga pisma zato što su srca svih u starom i novom zavjetu okrenuta prema njemu i njoj kao ishodišnoj točki svoje duhovne egzistencije. Razmišljajući, dakle, o ulozi Blažne djevice Marije u dijelu otkupljenja mogli bismo je smjestiti u tri faze povijesti spasenja. Prvo, prije Krista, to jest u starome zavjetu, koji je po proročkim navještajima o dolasku Mesije ujedno i izvorna izvršna točka nauke ulozi Blažne Djevice Marije u otajstvu Krista i crkve. Drugo, u životu Isusa iz Nazareta i treće, u vremenu i za Isusove smrti i uskasnuća, to jest u crkvi. E, evo vidimo, dakle, proroštvo e, koje je napisao Jahvista, pisa dakle koncem 10. stoljeća prije Krista, služeći se slikama i pojmovima svoga vremena koje je unio u drugo i treće poglavlje knjige Posanka. To su slike, znači drvo života, zmija, raj zemaljski, kerubini, ognjeni mač. Dakle, uzete su iz mezopotamijske mitologije, ali kod našega pisa lišene boštva poslužile su da on jednostavno objasni te vječne probleme čovjeka kao što su smisao života, problem grijeha, problem patnje, problem smrti. On je zapazio tu svagdanju stvarnost i došao do zaključka da čovjeka od grijeha i smrti može spasiti jedino Bog. Stoga možemo reći da je pisac u opis sudbine prvoga čovjeka unio razmišljanje pobožnoga Izraelca nad svojom sadašnjicom. Kroz e, cijelu povijest Izraela pa i cijeloga čovječanstva povlači se grijeh kao nešto što stalno pogađa slaboga čovjeka. Taj grijeh čovjek trajno doživljava kao neprestano vraćanje u kaos, u nered, u propast, u prokledstvo pisac je pod svjetlom nadahnuća duha svetoga sasvim ispravno zaključio da su tako u grijeh prekršiši Božje zapovjedi, upali i prvi ljudi od kojih potječe dakle drama paloga čovjeka u svim vremenima. Grijehom prvih ljudi, kao i svakoga čovjeka, sve je poremećeno. No Izraelova povijest izabranoga naroda nije nikada bila bez nade. Stano je gospodin Bog slao svome narodu proroke koji su navješivali spaseni i dolazak Mesije koji će ostvariti obećanja dana već prvom čovjeku i praocima Izraelovim. Život se tako nastavljao zahvaljujući radu čovjeka i plodnosti žene. Tako se nastavljala i nada u konačno spasenje. Tako ni Boži plan s čovjekom nije bio uništen, nego se uzizala nada u konačnu obnovu. Bog je prve ljude blagoslovio i obećao im spasitelja i nakon njihova grijeha. Zato Izrael živi. Zmija džavao je jedino biće protiv koga Bog izriče pravo proklestvo. Proklestvo izrečeno nad zmijom opisano je u slikama koje se tradicionalno pripisuju kažnjavanju neprijatelja, puzati po zemlji, gutati zemlju pred pobjednikom, dakle slikovito izraženo simbolom zmije koja puzi na trbuhu i guta zemlju. Tako u proroštvu kako čitamo u knjizi Postanka u trećem poglavlju, centralna ideja jest trajno neprijateljstvo, znači između žene i zmije, između roda ženina i roda zmijina. Žena je dakle smještena u centar neprijateljstva i borbe koja prati svu povijest čovječanstva i samu povijest spasenja. E, posebno je dakle naglašeno da sam Bog zameće neprijateljstvo. Znači, Bog u spasenju uvijek ima inicijativu. On ne prepušta, dakle, on e, zametnuto je trajno neprijateljstvo između žene i zmije. Radi se dakle o borbi koja mora dovesti do poraza neprijatelja. Radi se znači o novom e, poretku koji će tek doći porodom sina od žene u budućnosti. Zato je ovo proroštvo uvijek i bilo izvor vječne nade u tu konačnu pobjedu nad Sotonom. Znači sinu, potomku žene, dano je obećanje o sigurnoj pobjedi, ali isto tako i rodu potomstvu žene. Pobjeda je sigurna jer to pokazuje i scena koja nam je evo svima poznata. Zmija je znači predstavljena u poziciji obrane. Porod žene satire glavu zmije. Taj porod je muškara, znači budući spasitelj, komu zmija ne može ništa drugo nego smrtno raniti petu. Pobjeda pripada rodu žene, čovječanstvu ili još konkretnije u svjetlu pišćeva pisanja izabranom narodu iz kojega Bog podiže svoga osobnog Mesiju, pomazanika, koji će pobijediti zloga. Proroci su mu predskazali dolazak iz Davidove dinastije. E, u knjiz, knjiga znači postanka e, treće poglavlje 20. redak završava dramu prvih ljudi izvan raja Eva rađa pomoću Jahve. Bog nije uskratio rodnosti ženi. Djeca su dar Boži, zaključuje Eva. Nad ljudima se očituje upravo očinska briga. bogih i za grijeha, za odjeva i podaruje im djecu. Zato čovjek nazva svoju ženu Eva jer je majka svim živima. E, davši ženi to ime, Čovjek je proglasio uzvišeno dostojanstvo i poslanje žene prepoznato u njezinu majčinstvu. Ona nova bića, dakle ljude, dovodi u život. Ime je zbog toga časno protumačeno majka svih živih. E, prva žena smatra e, ju sveti pisi, nije majka samo svoje djece, nego svih koji se rađaju kroz vjekove, svih živih. Ona je prva, ako tako možemo reći, karika žena e, koje u nizu vjekova donose svoju djecu u život. Ona je samo prva primila blagoslov rodnosti koji ostaje i nakon grijeha svim ženama. E, blagoslovom sačuvano je dostojanstvo i poslanje žene kao majke i supruge za Evu, ali za svaku ženu, kako to u tekstu naglašava sveti pisac, majka svih živih. Pa jer je Eva po blagoslovu na neki način majka svih živi, u fizičkom smislu ona postaje i tip mesine majke koja će izvojevati konačnu pobjedu nad zlom i sotonom rađajući pobjednika. Ona je dakle tip duhovne majke svih ljudi koji se po mesijinim zaslugama rađaju za nebo i postaju baštenici svih duhovnih obećanja. Eva je dakle tip nove Eve, Marije, koja po zaslugama svoga sina Isusa Krista rađa članove Isusovoga kraljevstva. Majko nebeska Kako su blagi podiri tvoji Majko premudra O kako je sveto Bilo tvoje Kraljice obitelji O kako je čisto Srce tvoje kraljica mira tvoje Utjeho žalostni, O kako je sveta Šutnja tvoja Kraljice proroka O kako su teški Puti tvoji Vrata nebeska O kako su divni Tragovi tvoji dużo tajstw na Marija ispunjenje Izraela na putu spasenja. Izrael je često puta u Starom Zavjetu uspoređen sa ulogom žene. Ta se žena najčešće naziva kći Sionska. Oko 23 puta tako je nazvan sabran Izrael na Sionu u tekstovima u knjizi izlaska recite kćeri Sionsko dolazi tvoj spasitelj pa u knjizi proroka Sefanije kliči od radosti kćeri Sionska, kliči od radosti jer evo dolazim, usred tebe prebivam. Povukla se od kćeri Sionske sva slava njezina, čitamo u knjizi Tužaljki. Vidimo da kroz povijest izabranoga naroda, često evo ovim tekst, svetim tekstovima dok čitamo, da se protiv kćeri Sionske diže kćer Babilonska, koja je simbol nasilja, progonstva i zla, što se želi srušiti na grad Boži. Ali u obranu nježne i slabe kćeri Sionske uziže se sam Jahve, koji nad kćeri Babilonskom izriče svoj sud. Sud pogađa i kćer Sionsku, jer se toliko puta dala zavesti i služiti idolima zaboravivši svoga zaručnika Jahvu. Ali ipak, Jahvina ljubav, i to zbog savezničke vjernosti, jača je od pravde. Zato će Jahve očistiti kćer Sionsku od grijeha i vratiti je na Sion. Ona će shvatiti da je i sužanstvo bilo zbog njezinih grijeha, ali u tim teškim iskušenjima Jahve njezin zaručnik pojavit će se kao njezin kralj. Kćer Sionska živjet će opet u radosti i biti u punom zajedništvu s Jahvom, jer će Jahve biti njezin štit i obrana. Kao što se vidi, evo, biblijski rječnik u Starome Zavjetu opisuje Sion kao ženu koja u svoje krilo okuplja svoju djecu, Raduje se svom zaručniku i kralju, Jahvi Bogu svojemu, koji se nastanio usred Siona. Čer Sionska raduje se zbog ljubavi zaručnika, Jahve Boga Izraelova, ona mu vjerno služi. Pred njim sam služila u svetom šatoru i potom se nastanila na Sionu. Dao mi je tako u milome gradu i vlas mi je u Jeruzalemu. Tako kćer Sionska postaje zbog snažne Jahvine ljubavi i zaručnica Jahvina. Ti izrazi su česti u Bibliji, a izražavaju pjesničkim stilom stvar, e, zapravo u stvari saveznički odnos Jahve sa izabranim narodom. Izrael Jahvina zaručnica, istaknuće ponajviše prorok Hošea koji opisuje svoj zaručnički odnos sa svojom zaručnicom i uspoređuje ga sa Jahvinom ljubavlju prema nevjernoj zaručnici Izraeli, Izraelu. Jahve kao vjerni zaručnik spašava i otkupljuje grešnu zaručnicu, te je neprestano svjedoči svoju uzvišenu ljubav. Istu stvarno simbolikom zaručnika Jahve i zaručnice Izrael Sionska opisuju i drugi proroci. U Novom Zavjetu Sveti Ivan u knjizi Otkrivenja opisuje saveznički odnos Boga i spašenih u Isusu Kristu slikom zaručnika Isusa i zaručnice Sveti grad Novi Jeruzalem. Tu se ističe klicanje od radosti, što Jahve zaručnik ljubavlju svojom skida sramotu neplodnosti sa svoje zaručnice kćeri Sionske. I udovištvo će pretvoriti u radost plodnosti, jer se ostavljeno i vraća njezin zaručnik, piše prorok Jeremija. Zaručnik koji se vraća na Sion, u Jeruzalem, kao kralj, pobjednik u ratu, bit će opjevan, slikom svećane proslave zaruka. Sion je predstavljen kao nestrpljiva zaručnica koja očekuje svoga zaručnika, a Jahve kao zaručnik koji se raduje zaručnici. Sion je dakle zaručnica Jahvina. Ona postaje i majka, jer rađa zaručniku voljene sinove i kćeri. Sion Zarutnica predstavlja se i kao majka koja okuplja svoju djecu. Tako će Filon Aleksandrijski pisati da sveti grad svi židovi smatraju gradom majkom, jer se uvijek otvara kao majka koja okuplja i hrani svoju djecu. Vraćanje na Sion smatra se kao novo rođenje, jer Jahve na Sionu ublažuje, boli i tješi svoje sinove majčinstvo kćeri Sionske, temelje i Pavlovog tumačenja u poslanici Galačanima u smislu majčinstva crkve. Majčinstvo Siona je dakle tip majčinstva crkve koja kao majka rađa i okuplja rođene u crkvi. Majčinstvo kćeri Sionske protumačit će Sveti Luka u svome evanđelju kao Marino majčinstvo – koja kao prva kćer Sionska rađa Krista i u njemu njegovu braću. U Mariji je Jahve tako uzdigao na vrhunac siromahe Sionske, kojih je vjera u Jahvu moć i obrana nagrađena izborom ponizne službenice Marije za majku kralja siromaha Isusa Krista. Sve predaje Staroga Zavjeta sabiru se u centar objave, ako tako možemo reći, sklapanje saveza, što ga vidljivo svjedoči usred naroda Kovčeg saveza. Tako već u knjizi izlaska čim je Bog sklopio savez sa narodom na Sinaju, Jahve naređuje. Neka mi sagrade svetište da mogu boraviti među njima i bi podignut šator usred kojega po Božoj odredbi bi smješten kovčeg saveza u kojem se čuva dokumenat o sklopljenom savezu, ploča saveza, odnosno deset zapovjedi. Tako kovčeg saveza postade tajanstveni znak Božje prisutnosti usred svoga naroda. Tajanstvenost te Božje prisutnosti često je opisana slikom oblaka koji zasjenjuje kovčeg, što je značilo da se Boga ne može gledati licem u lice. Narod je sasvim jasno shvatio taj znak. Shvatio je i vjerovao da se Bog nastanio u svom svetištu i da tajasveno boravi usred svoga naroda. Zato će prorok Stefanije u trećem poglavlju govoriti i pozivati na radost zbog prisutnosti Jahvine u svome narodu koji ga proglašava kraljem Izraela. A sveti Luka će te riječi skoro doslovno staviti u usta Anđela Gabriela koji navješuje Mariji da će roditi Mesiju Emanuela Isusa. Evo vidimo tako, Marija postaje svetište u koje se nastanio Emanuel. Ona je svetište u kojem se nastanio Bog Izraelov. Dakle, kovčeg saveza je tako slika te utjelovljena, dakle utjelovljenja Isusova u krilu Marijinu. A Marija je novi kovčeg saveza koju će osjeniti oblak, odnosno sila duha svetoga. Vidimo, Marija je tako ispunila sva iščekivanja Božjega naroda. U njoj je sabrana sva vjera Božjega naroda i proroka koji su navješćivali i iščekivali dolazak Mesije. Ona je ispunjenje svih obećanja što i Bog dade kroz povijest spasenja. Zarušnica Kristova svojom vjerom, čistoćom, djevičanstvom i majčinstvom, dakle ona je i eshatološka kći sionska, savršeni lik vjernika izabranoga naroda. Zato će sveti Luka to sve sabrati u jednu riječ, milosti puna. Zato je bila dosadna da bude svetište, novi kovčeg saveza u kojem se nastanio Isus Krist. Tako je Marija omogućila ostvariti vječni oče plan o spasenju čovjeka u Kristu. nariz sve kriva pare. Poštovani slušatelji, u današnjoj katehezi Marija u vjeri kršćanina želimo zaokružiti naše razmišljanje, i zaustaviti svoj pogled na Mariji koja je slika i uzor crkve. Svjesni smo da se milost nikada ne prima samo za sebe, već i za druge. Marija je primila posebnu milost da bi mogla ostvariti poslanje koje je Bog namijenio u svome planu spasenja. Ona u svemu ovisi o Kristu, o njegovoj milosti. Spašena Kristovom milošću, ona pripada novom Božjem narodu kao zajednici otkupljenih. Po punini dara spasenja koji je primila, Marija upravo slika crkve dok je crkva u blaženoj djevici već došla do savršenosti po kojoj je bez ljage i nabora. Kršćani se još trude da rastu u svetosti pobjeđujući grijeh. Zato vidimo crkva treba nasjedovati Marijinu krepost da bi ostvarila sebe u svetješnjem sjedinjenju s Kristom. Dok širi Kristovu slavu crkva postaje sličnija svome uzvišenom uzoru, neprestano napredujući u vjeri, nadi i ljubavi i u svemu tražeći i vršeći volju Božju. Zato je u svome apostolskom radu crkva opravdano gleda na onu koja je rodila Krista, začeta po duhu svetom i rođena od djevice, da se on po crkvi rađa i raste i u srcima vjernika. Crkva pobožno misleći o njoj i promatrajući je u svijetlu riječi koja je postala čovjekom s poštovanjem dublje prodire u veliki misteri utjelovljenja. Evo kada govorimo o Blažnoj djevici Mariji kao slici crkve, vidimo da je u njoj već ostvareno ono za čim mi težimo, za čim crkva teži. Nasjedovati Mariju u vjeri, nadi i ljubavi, da bi mogli biti zahvaćeni Kristovom milošću i da bi otkupljenje moglo biti potpuno ostvareno. Jer Marija naime svojim primjerom pokazuje kako crkva i u njoj svaki pojedini kršćanin treba surađivati u vlastitom otkupljenju te o svim mislima opraštamo se s vama na kraju današnje emisije Katehete u kojoj smo obrađivali temu Marija u vjeri kršćanina. S vama je bio Frazravko i u režiji Antun. Mir vam i dobro. Mariju slijedi i zabludjeti nećeš. Zovi je izdvajati nećeš. Na nju misli i zalutati nećeš. Nećeš pasti ako te drži. Ne straši se jer te brani. Nećeš se umoriti Jer ona te vodi Do cilja ćeš stići Jer majka ti je milostiva Jer majka ti je milostiva Mariju slijedi I zabludjeti nećeš Zovi je izdvajati nećeš na nju misli i zalutati nećeš, nećeš pasti ako te drži. Ne straši se jer te brani, nećeš se umoriti jer ona te vodi, do cilja ćeš stići jer majka ti je milostiva jer majka ti je milostiva, Mariju slijedi.